Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Danas ćemo što govoriti o danu džamija koji je proglašen 7. maj od strane Jazeta Islamske zajednice. E, u smislu i ulozi džamije, učenito o džamiji, neke termine da naučimo i da ponovimo koje znamo. 7. maj je proglašen kao dan džamija, mnogi su džamije porušene i obično za 7. maj bude i jedna Sergija za neku od Čamija koja je porušena, pa ovaj put je došla na red ona ljepotica Foči Alađa Čamija koja je porušena u ratu, a građana u 16. stoljeću, znači bila je toliko godina obstava koja je jedna od najljepših čamija na Balkanu. A što je srušena samo Bog zna, mi nećemo u to ulaziti. Ja sam sve jednom govorio da oni se nije sada 24 godine. Allah je moćan da sve spriječi, a mi ne znamo šta je pravi smisao toga, samo znamo da trebamo danas za tu ljepoticu moram da se napravi kakva je bila, da evo ja sam kontrol, moram reći javno, ne znamo, što imati da vari, šta vlada će vas ne govori, vari ja sam sebe odredio za deset maraka. I neću ako Boga slagati. Pa te i vi se nakupno moram reći Džamija, u nas je u Turaka se kaže džamija, u Arapa mi meseđi. Džamijat u arapskom jeziku znači fakultet. A vjerojatno su Turci ovdje, ne znam, na Balkanu mislili da džamija ne bude samo mjesto planjanja, nego da bude ovako mjesto okupljanja. Džema jedno znači mjesto skupiti, pa je džamija mjesto skupljanja mjesto gdje se piše, to je petkovka. Pa evo da naučite da u Kur'anu nema džamije, nigdje. Sam ima mesđid i najstarija džamija je Bejtul Atik, najdrevna kuća, da je zove drevnom kućom, Bejtullah ili Mesđidul Haram, zabranjena džamija, sveta džamija, to je sveti prostor. I ona druga se spominje u Kur'anu, Mesđidul Aksa, dalaki hram, daleka to je daleka od Mekije gdje se danas nalazi u Jerusalemu. Te dvije kuće se spominju u Kur'anu. I spominju se čak i crkve i ove i one sinagoge i havre. Zanimljivo je kad Allah kaže Belao la defo la ina se bahada la utime salamiju, rabijahom, vasalavatom, va mesađu, yuzkaru fi ismu Allahi kafira, a da Allah ne sprečava jedne drugi. Jedne narode drugim narodima. Kaže, da bi se, znači, crkve i ove sinagoge i havre i džamije u kojima se mnogo Allah spominje. Na četvrtom mjestu su stavljene ovdje džamije. Evo da znate da Allah spominje i te njihove pogone. a Allah voli džamiju gdje se veliča njegovo ime, jedinstvo njegova a ne gdje se čini šip, ali eto spominju se u Koranu i crkve. Ovo zbog termina da naučimo da je mjeseči u stvari pravo ime za džamiju. Munara, i to, nisi, to sam pitao arabistu jednog velikog arabistu, ne znam što znači minare, munara će ja reći persijska, turska, ne znam, i to je opisao za vrijeme Nevija. Znači, poslanikova džamija ili mesečit je bio pravogalnik, bez minara. Znači, minar je na vakav kako smo mi, kakvi Turci prave i mi, pa i drugi je isto izmišljeno. Znači, nije bilo nikakve hudobine, bilo je pravi pravci, bila je samo vera sa tri stepenice. To je ono što je bilo u u džami. Mimber je mako uzdignut mjesto. Ezan je slučio na malom uzvišenju pored pa džami. Zato su jezin okreće desno lijevo da bi se čuli na desnoj, i na lijevu stranu. Pa ja bi rekao se sad i ovako unutra u džami okreće kad ezan uči. Iako nema potreba zato da izvršava ta jedan od mustahaba lijepi stvari kad se uči ezan. Mihra je mjesto gdje se ako bi rekli, bor, vodi borba, to je bila Marijana, recimo, odgajana u Minabu, u jednoj u jednom posebnom mjestu gdje bi joj Zakarija dolazio. Pa ima ono teha, da lejna Zakarija na mehra, vađa da lista, Kad god bi je Zakarija došao u Marijanu, njezin Mihrab, našao bi nešto hrani. ima. U nas u Bosni najljepši harem ima Sarajeva džamija. Ima i Bekova, Sarajeva ima veću intimu. Kad uđete unutra u barem Sarajeve džamije, imate posebno osjećaj. E to je smisao barema. To je isto prije što su bile naše kuće, starinske kuće sa kapijama, abujama, kanatama, kako hoćete. I žena je se mogla komodno, slobodno, bez puno pokrivena da se kreću abije. Ali kad izađe iz abije, na kanate, na vrata, na kapiju, onda bio negdje šta je sad Sarajeva dole zvonima pred kapijom, pa ona dobro te vidi kad zvoniš, nema se. To je intima kući, sve besok jedan kak rekao, jedna sloboda. S obzirom da smo se mi razgoličili u svakom pogledu i kuće se nam postale ono ne imamo više te intime. Okolo kuće, pa i džamije su nam, evo, čim izađem džamije, onda nas odmah asfaltira. Odmah. I onda te vraća na dunjalu, misli, a sada mi ono treba da te uvuče kao nebijska džamija, ako ste bili koji ste išli na vidjeli ste koliki je njezin krug unutra kog je haram Emerijski džami. I čim uđeš u haram Emerijski džame, dobiješ drugi osjećaj. A to jeste smisao Harama. Pa ja sam pogod more, vidio sam Arnautima gore, vidio su gradili okolo džamiju, ta dva metra visine, ono skroz, da se baš pogradi, da se ne mene zagrivati šta to unutra toliko radi. Evo nekoliko tih termina sam kazao, još imaju sofe, bili su ashabi sofe, sad vi koji tamo fino uživate na tim sofama. Eto da znate ko tam nakon što klanjate, to su, hajde da kažemo, sofe. Allah voli džamije i oni koji dolazi u Allahu kuću su Allahovi gosti. I zato budite počašćeni i smatrate se sretni i ta Allahu što znate da uče džamiju. Ima ljudi ne znaju nikakvu džamiju, dok moj kolega tamo iz Ana je ima neko kada je dobro da se da Ima ljudi koji ne znaju drugačije ruče osim na nosilima. Pa molite Boga za svoju djecu da znaju, znaju doći na vrata džami i vidjeti kako džamija unutra izgleda. Jer jedino što Bog na ovom džavu e, vodi jesu džamije, taj hadis koji sam htio citirati ubi, pa sam drugi kad blokira pamet, onda ne ide, pa ne ide. Ako mu biladi, ili e, Allah sađe, a najdraža njega privario i došao avgusta, onda te... Vidi kako šeitan, on je zanimljiv slučaj šeitan, da ga puni. On ti kad odlučiš u džanu, ako se čvrsto uđu, neće reći to što džanu, nego onda će te da uđeš da bismile, pa onda će da pričaš džanu, pa prija hoće da digneš glavu da ti pokvari namaz. On ne odustaje nikad, znači on radi svoj posao do kraja i čak na te pokušava da mu nešto ne vidi. Znači nikad te ne ispušta, jer nikad i ne spava. Zato budite svjesni toga, ako se ga na jednoj okupi čekaš te Eto, skonto ti ide u džamiju, ali vidi se šta će rastavljati. Pa drži ga dalje, ne daje. I dalje. Jedan je tako bio iskušan, što mi se svidjelo. Kako ljudi misle da nešto mi Boga radi. Došao u džamiju, eto, hajde da provede sunu u džamiju. Eto, niko ne zna, ali u neka doba noći poškrinuše se vrata džamiju. I on konta neko je došao još. A on još da bi ljepša, još da produži. I sve da zore je on na u ime Boga, eto, ali eto ipak ono nek, nek se čuje da sam ja sam noć bio u Ibade Držani. I oni se to sve mislio kako ga ovaj gleda, što je ušao na vrata, kad se vrata škrinu, Kad je se razvidnilo, ali to je ime, do je pjesak, je se razvidno, kad sam obazro, šene ušli. I on je svu noć mislio da ga gleda, a čene ga gleda. Eto kako ga je ona ispred eto radi koga se klanio, radi šene. Ova mu je poslao to da, da gledajte sebe i ja ovaj, kad klanjam, kad vađim, što ono pričam, što klanjam, što idem u džanju. Ako što će mi Boga zanijeti oko odvoju tog vremena, što dugo iskoristi, zaradi nešto ono, već se da ovdje pare djeve ne priču, nego gledam da što uplatiš. Ne bi nam sjedim, gledam da što zaradiš. Pa zaradi kad već dođeš, kad već pivaš šeća. Ali što ako govorim, e, to ja i se govorim, ja nekad dođem pa pričam. Ja čak ne volim i sam nazivati ne niti ga imam kad nakon kad dolazim Niti treba toga tako se vaću zikri. Ako je zikrim, nemoj se vama na Ako već vidite da ljudi pričaju džavne, ne zovi sela, ono, treba da rade sela. Ono. A ako zikri ljudi kuna noći, nemoj promijeniti. To su pravila, kontrol. Znači, desnom nogom bismilom, salavat, amandar islam. I bi jesu proučiti. Var nešto dobiti. Dok to proučiš, ko u redu prava. Nemaš kako pričati. Valja učiti, da uzu bila, bismila, salavat i rabi jesu. Pa što vidite, ovo je džavne ude, ovo je sada. Sada je inače prostor gdje se klanja. Musala mora biti i bez džami i smjela u prezenci na musala. To je prostor za klanjanje ovih namaza. Kao i bajka. bitno je to, a još je bitnije da nosnemo država. Ako nosnemo je mini teritorija, to je Palestina. Zato nam je bitno da imaju hoće džami, da se ljudi tam vraćaju. Gdje ima džami, ima malo života. Odmah se osjeti, ima Boža i slobodnije se čovjek vraća tamo. Pa zato nemojte više krtiti, jer za džamiju vam će se uvijek vratiti sto puta više. Ovdje ima biznismen jedan u Zenici koji je javno meni rekao kako je pošao za džamije davati, ali ono stalno daje. Nikad još nije nije osiromašen, znači 20 godina tako živi. Ali se na testiru, jednu je džami radio do kraja, baš ono do kraja pomalo. I onda je krenulo, kaže, ko na oluk, testirate se vi, ako me može, zapelo, zadnji test mara kad tada se džami. Za nijet, što vidi kako Allah vraća, kad daješ njegovu kuću, makar i ne klanjao, neko drugi, ti si dao, pa inače par da što si dao. Evo, čovjek će dole sad sam napređavaju, jedan biznis naš. Znate, dole socijalno socijalnog 7. maja sad utra će biti kamen temeljac. Dole kod idu internacionalna, na to, dole parcijalna. Meni je drago kuda ja to živim. Nakon mi je drago što ima blizu stanice europske žetnice i nude i stadion i ustanove, da ljudi mogu onda kanjeti Jer da rekao bila i kočeva i to odlačno. I eto, Allah je dao, Allah je projektovu, Allah projektuje, ljudi sam to uradi. Znajte da Bog određiva lice kod ti hoćeš, je Allah vrijedan. Pa je Allah vrijedan da to uvodi. hantla i da Allah ovog na nagradi koji je već sam kupio i sve će mu nagradi. I mu i džanju sve. I gotovo sam kupljen već. Zato ne znam ko će dole, koja će biti djagna, ko će biti dole. Zato je džanija naš orijentir, naš identitet, kako se to kaže, naša lična karta. Ako ne znaš čini pripadaš kojoj džami, pripadaš da imaš lični karti. Golaš dobili umru u Ljubljani, nismo ništa ne mogli koga. Jer nije znamo ko je šta je. Musliman, ali ne, ne znam Nikoga ne znam da ga nakupu, ali negdje tamo gdje je musliman, pa niko ne zna, nije dolazi džan Ja sam smio Bogom zakljeti, ne mene onaj ko dolazi u sad, ne mene biti gladan. Ne bi smio po kontenjerima robiti onaj ko dolazi pa Haram bi bilo onima što ima panja ako ga ne bi pomogu. A ne bi, ne bi ga ni gledali da, da robi po Ne dolazi u sad. To je smislo džemata, to je džemata. jedno znači džemata je jedinstvo, jedna zajednica. Jedullah ala džemata, Allah je kakav sam ja igra. Kur'an u srcu silnika. Musa u kući koji se ne uzima. To je jedini. U Ali muči čovjek koji ne znam, ne zna. Pa njih što muče. I četvrto, džamija u kojoj se ne dolazi. Kao jedna ljepotica, a ima mušterija. Kakva bi to bila ljepotica, ne mre, nema mušterija, da je neko nazove mušterija, tako je džamija su najljepše kuće na Dunjavku, ali ih svakako posjećimo. Pa ovdje džamiju ništa dati za džamiju. Možeš kada, ja sam bar davo za džamiju, Voli džamiju kad će biti u vladu na sudnjim danu, ako ništa nemaš. ja ti smijeta džamija, idi nekom neka riječi, neke ruke A Allah mi kome smijeta džama, mislim imaš nekako. Jer nije zdrav. Kaže jednom maticu gore, afizu žena, nešto je u Sarajevu smijeta, što džamije imaju grijanje. Kaže, što ne bilo dječjim vrtićima. To se ne bi isključilo grijane džame da imam vrtićima. Pa kao kaže njoj Hafiz, ja sam vas složio, ja ću klanjati u vladu džamije, kud je ali ko odvoze vrtići džami da praviš? Mi su odvali djeti džami. To djeti u vrtići zapravo to. Što ti odmah smije ta džami što nisi nešto drugo u drugu instituciju da? Odmah poradiš, eto da kareš jako priče da se kriju u džami ili djeca vrtiću. Eto tu je na nakazu kad odmah spominje džami ili se džami je smijeta. Pogledaj koliko ima kafana, nekaj, ne pravi svatko osoba. Dok imamo šte, ja imam će držati kafanu, kad ne smije za doći. Ali što smijeta na džami? Ja vam kažem samo ako sam imao puno onaj, bolestan je to, kom je smeta ezan, džami, sa se liči, ne traži salamata. I da završim ovako, ovaj, kaže statistika, najviše se u bolnici mrije, preko 60%, ne znam koliko. Dosta ljudi drugi kod kući, sabraćaj nesrećama. Ali najmanje statistika je pokazala u vjerskim objektima u džami se 0,01% uyum ilişkilerini cennet Kaže, koja je to druga kuća? Kaže, bolja od Pa ti je? ti je ta bila koju lažeš? vam da pokaže. Dobro u džamiju, kaže, ovo je moja druga vječna kuća. Ovdje ja više lažem. Pa lošu džamiju, bit će dobro na ovom, na ovom svijetu. Sutra je džamija sve više lijeca, otvara svatni centar četvrtog sutra, pa već čusto mnogi kroz organizovali e, I sve više i ima svatni centara i po zapadu. I vjerujte, sad sam upoznao jednog vođu koji je bio u Parizu vođa, sad je kori e, na, na Igmanu vođena, država ga plaća. Evo, nekad kad odete na Igman, otičite na džumu, na Igman džamija. Ima, kaže, više kori u svita, neko kori u Sarajeva. I ja ga pitam, ako ti u Luxemburgu, kaže, napravio sam turneju po islamskim centrima od po zapadu. Evo, došlo je vrijeme da je to da ima islama na zapadu, da možeš komodno napraviti turneju da obilaziš islamske centre i džamije po zapadu, je Evropi. To je Allahova milost da će njegova vjera sigurno ostati, da će proći, proširi se po čitavom dunjavku, nego žrtvom ono se danas zalaže da nije se zbog čega dajete i molim od toga da volimo džamiju, da nas hvala prošli u vladu na sudnjem danu, za onima koji budu volili džamije. Amin, ja bih